Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Khalid ibn Walid fisham. Khalid ibn Walid Shomdalar. Abu Bakr roziyallohu anhu Abu Ubayda ibn Jarrohni Shomda dushmanlarning ichiga azimat qilib kirmaganligini xabarini topgandan keyin u kishi bildiki, Abu Ubayda ibn Jarroh roziyallohu anhu da fe'li, tabiati yumshoq, yumshoq ko'ngilli inson bo'lganligini hisobga oldida va fikr qilib qoldiki, bu fe'l jangga yaramaydi dedi. Shuning uchun bu kishi fikr qildida, endi Xolid ibn Validni Abu Ubaydani ustidan ham amir qilishlikka, ya'ni bosh harbiy qo'mondan qilishlikka azm qildi Abu Bakr roziyallohu anhu. Va Abu Bakr roziyallohu anhu maktub yozdilarda maktubni Najm ibn Miqdom al-Kinoiy degan kishidan Xolid ibn Validga jo'natib yuboradi. Xolid ibn Valid iroda bo'ladi. maktubda mana bunday yozilgan edi. Bismillahirrohmanirrohim. Abdullah Abdullah Atiq ibn Abu Qahofadan ya'ni Abu Bakrni asl ismi bu. Abu Bakrdan Xolid ibn Validga Assalomu alaykum. Amma ba'd. Dar haqqat men Allohdan o'zga barhaq ma'bud yo'q bo'lgan Alloh taologa hamd va sano aytaman va uni payg'ambari Muhammad alayhi assalomga salovat shariflar aytaman. Va darhaqiqat men seni ey Xolid musulmonlarning qo'shinlariga seni bosh harbiy qo'mondon qilyapman va men seni rumlilarga qarshi jang qilishlikka buyuraman va yana seni Allohning rizosiga shoshlikka va dushmanlarni qatl etishlikka shoshlikka seni amr etaman. va sen Allohning yo'lida haqiqiy jihad qilguvchi mujohidlardan bo'lgin. Va Alloh taolo mana bu oyatni aytgan deb mana bu oyatni yozdilar. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ey iymon keltirganlar, men sizlarni alamli azobdan najot beradigan, qutultiradigan tijoratga dalolat qilaymi degan Alloh taoloning oyatini yozib Ya'ni Allohning azobidan Alloh subhanahu va taoloning g'azabidan najot beradigan tijorat nima edi u? Alloh Allohga va rasuliga iymon keltiramiz va Alloh yo'lida moli jonimiz bilan jihad qilishimiz. Va men, men seni Abu Ubayda ibn Jarrohni va u bilan birga bo'lgan musulmonlarni qo'shinlarini ustidan ham seni amir qildim. Ya'ni butun harbiy qo'mondon qilyapti-da. ya'ni falastinga ketgan qo'shinlar bo'lsin shomga bo'lsin yana bu hamma jamoatlar ustidan hamma katibalar ustidan bu kishini bosh harbiy qo'mondon qilyapti so'ngra xatni najm ibn miqdom iroq tarafga olib yo'lga chiqdilar xolidni Xolid ibn Valid roziyallohu anhu Qodisiya degan yerga yaqinlashib qolgan holatda topdi. Bunga unga maktubni berdi. Maktubni Xolid ibn Valid o'qigandan keyin Allohga itoat etib, quloq solib itoat qilaman va uni rasulini xalifasiga ham itoat qilaman dedi. So'ngra endi bu o'zini yo'nalishini Iroqdan Iroqqa emas endi, Iroqda davom etmayapti-da, balkim endi Shom tarafga yo'nalishini burdi. Va so'ngra Abu Abu Bakr roziyallohu dan kelgan maktubni mazmunini va o'zi amir bo'lganligini endi bosh harbiy qo'mondon bo'lganligini Abu Ubayd ibn Jarrohga xat qilib yozib yubordi. va mana bu maktubni Omir ibn Tufayl, ya'ni musulmonlarni botirlardan biri bo'lmiş Omir ibn Tufayldan berib yubordi o'zidan oldin. Sen buni xatni tezroq olib borgin Abu Baydaga, ya'ni joyda tursin. Va uni ana ishda işte olinganligini xabarni bergin deb jo'natib Va Xolid roziyallohu anhu uni jo'natib keyin o'zini qo'shini bilan yo'lga chiqar ekan, bir sahro yerlarga kelib qoldilar. Ya'ni bular Arka degan shaharga ketayotdilar, ana shu yerda sahroga qadilar. Sahro shundayki holat bo'ladiki, uzoq endi yo'l yurish kerak sahroda, suvlar kam, suv yo'q. Shunda Xolid ibn Valid musulmonlarga maslahat tashlaydi. Ya'ni oldimizda ey birodarlar, katta uzun cho'l turibdi deydi. Shunga deydi maslahat beringlar, qanday qilib shu cho'ldan chiqib ketsak bo'ladi? Suvlarimiz oz, askarimiz ko'p, ko'ryapsizlar dedi. Deganda shunda Rofi ibn Umayra at-Toi degan Toy qabilasidan bo'lgan mana bu kishi aytadiki, "Ey amir" dedi, "Men sizga maslahat beraman" dedi. Alloh seni rushdi hidoyatga boshlagur, qanaqa maslahat berasan deganda, menga siz ijoza bering, o'zim qilaman tadbirini dedi. Sen ijoza dedi. Deganda 30 ta tuyani oladi, 7 kun chanqatadi. 7 kun umuman suv bermaydi. Rosa tuyalar chanqagandan keyin 7 kundan keyin ularni to'ydirib suv bilan ichiga to'ydirib suv to'g'izadi. Rosa ichtiradi. Hattoki og'izlaridan suv chiqib ketadi degan darajada ichtiradi tuyalarga. So'ngra yo'lga chiqishadi, sahroga kirib ketishadi. Sahroda ketishar ekan, har kuni 10 ta tuyani so'yishar ekan. 10 ta tuyani ichida suvni olar ekanda, o'zlari ham ichar ekan, hayvonlarni ham ichirishar ekan, go'shtni yeyishar ekan. Shunaqli 3 kun sahrodan yurishadi. 3 kundan keyin tuyalar tugadi. Lekin hali sahro tugamadi. Arka degan shaharga yana bir marhala qoldi. Yana bir bosqich qoldi yetishlariga. Yana bular shunday bir qiynalishdiki, cho'lda hammasi hattoki chanqonlikdan o'ladi degan darajaga kelishdi. mujohidlar hammalar qiynalib qoldi. Shunda Xolid ibn Valid boyagi kishini Rafi' ibn Rafi' ibn Umayrani chaqirdida mana ko'rib turibsan, bizni boshimizga kelgan musibatni, mana hamma birodalar qiynalib qoldi, yana nima qilsak bo'ladi dedi. deganda bu kishi aytdiki, "Men bir tekislikka kelgan xabarni beringlar, mana ko'rib turibsizlarki, ko'zim ham og'rib qoldi" deb ko'zi og'rib qolgan ekan o'kishini. Shunda menga xabarni bersanglar, inshaalloh topamiz dedi. So'ngra ana shu yerga u aytgan yerga kelingandan keyin unga xabar berilganda u yerlar paypaslab ketadi. O'ncha chap taraflar paypaslaydi, orqasidan musulmon ham ketadi. Shunda arok degan daraxt oldiga yaqinlashib qolishadi. Arok daraxtini ko'ratdi, takbir aytib yuboradi. Allohu akbar, mana shu yerda suv chiqadi inshaalloh dedi. Deb ana shu yerda kavlashadi. Kavlashganda ana shu yerda suv chiqadi. ko'p suv chiqadi alhamdulillah Allohning izni bilan ana shu yerdan suv chiqadi butun ana shu yerdagi sahoba ikromlar ana shu mujohidlar Ular orasida tabi'in bo'lganlar bor edi. Hammalari nima qiladi? To'yib-to'yib suvdan ichishadi. Barcha mujohidlar suvdan ichishadi, o'zlarini, ulovlarni ham suv to'lg'ishadi va tuyalarni ham suv bilan yana sug'orishadi. Hammalari shu yerda suv bilan deb to'yib-to'yib ta'minlanishadi. So'ngra bular keyingi bosqichga yo'lga chiqishadi. Yana Arka degan shaharga yo'lda davom etishadi. va ana shu shaharga kirib kelishida shaharga yaqinlashib qoladigan bir vaqtda bir yaylovda ko'rishadiki, yaylov bo'ladi. Ana o'sha yerda uzoqdan bir chodirni ko'rishadi. Chodirda atrofida juda ham ko'p, ya'ni ana shu atrofda, ana shu vodiyni to'lib ketgan qo'ylarni, tuyalarga ko'zlar tushadi. Ki bular darhol ana shu chodirga shoshishadi mujohidlar. Chodirga shunday borishgan vaqtda bitta roi deb qo'yadi arabchalar, ya'ni cho'pon bo'ladi, u aroq ichib o'tirgan bo'ladi. Bu yerda bittasini ko'radiki, baylangan holatda. Qarasa, u boyaga kishi. Kim edi? Hatto jo'natib yuborgan ediki Xolid ibn Valid Abu Baydagi Shomga olib borgan deb. Amr ibn Tufayl. U kishi baylanib yotgan bo'ladi. Xolid ibn Valid keladi, kuladi. "Ey sen nima qilyapsan bu yerda?" dedi. Deganda Amir dedi, "Men mana shu yerdan o'tib ketayotgandim, rosa chanqab ketgan edim. Mana bu cho'pondan dedi, suv so'rab kelavdim" dedi. suving bormi yo suting bormi deb so'raganimda dedi, qarasam dedi, bu cho'pon aroq ichib o'tiribdi dedi. So'ng aytdimki, "Ey Alloh dushmani, bu Alloh harom qilgan aroq-ku, buni ichmagin" desam dedi. U aytdiki, "Menga siz hojam siz tushing, ko'ringchi, ya'ni bu suvmikin yoki aroqmikin? Bu aroq emas, bu suv bu, toza suv bu" dedi dedi. Qarab ko'ring o'zingiz dedi, tushib qarab, engishib turgan vaqtimda boshimga taxta bilan urdi dedi. Behush bo'lgan vaqtimda dedi, meni baylab qo'ydi dedi. So'ngra dedi, har kuni men aroq ichar dedi, aroq ichib turib dedi, ko'rib turganingizdaqa dedi, aroqdan qolgan qoldiqlarni ustidan quyadi masara qilib dedi. Sen Muhammad ibn Abdulloh Muhammad ibn Abdullohni ya'ni payg'ambar sollallohu nazarda tutyapti. Sen uni ashablariga o'xshayapsan sen. Seni men to xo'jaylik kelmaguncha men seni qo'yib yubormayman deb meni ushlab turuvdi dedi. Degan Xolid Validni achchiq jahllari chiqib ketdi-da, shu Rashid Alining kallasini uzib tashladi ana yerda. So'ngra bundan so'radiki, qani xatim dedi. Deganda shu sallam ichida turibdi, yaxshi ko'rmadi u badbaxt dedi. Deganda <clears throat> valid oldida hatto yana berib bor tezdi ket dedi tezroq olib borgan abu baydaga deb yana jo'natibordi ularni Hop so'ngra Xolid ibn Valid Arka shahriga yaqinlashib kirib keldi. U Arka shahri shunaqa shahar ediki, irodan chiqib kelayotganlar, irodan chiqib kelayotgan hamma qofilalar, hamma karvonlar ana shu yerga to'xtashardi. Ya'ni asosiy, ya'ni insonlar keldi-ketdi bo'ladigan yer edi u yer. Iroqdan chiqishda, kirishda bo'ladigan yer edi. So'ng Arka shahriga kirdida, kirgan vaqtda Xolid Valid o'zini qo'shchilar bilan kirib kelayotganini ko'rgan Arka shahrining egalari qochib o'zlar qo'rg'onlarga kirib ketdilar. Qishloq shaharlarni tashab qochdilar. Bular ana shu ulardan qolgan narsalarni g'animatlar oldilar. So'ngra ana shu qo'rg'onda ular muhosaraga oldilar. Muhosaraga olgan vaqtda ana shu qo'rg'onda ichida bularda hakimlaridan, ya'ni ularni donishmand insonlardan, ya'ni eski kitoblarda o'qigan, injillarda o'qigan, yana boshqa ular diniy kitoblarni o'qigan, qadimgi kitoblarni o'qigan ularda bir rohiblari, hakim bir rohiblari bor edi. Va yana ularni boshliqlarini Rum o'zini ishonchli odamlaridan bir amirni jo'natgan edi. Ularda amirlari ham bor edi, mana shu shaharda Arka shahrini. So'ngra bular o'zlari o'zaro mashvara qilishyapti. Bu hakimlarning oldiga keldida shunaqa qarang bizga musulmonlar qo'shini kelyapti nima deysiz deganda u aytdiki sizlar chiqib qaranglar dedi agar u qo'shinda boshida la ilaha illalloh muhammad rasululloh bayrog'i bor bo'lsa qora bayroq bo'lsa va oldida bir amiri bo'lsa u amiriki savlatlik bo'ylari novcha uzun yelkalari ham yog'on inson bo'ladigan bo'lsa soqollari qo'yiq inson bo'lsa deb yana bir qancha ta'riflarni aytdi shunaqa inson bor bo'lsa dedi bilaveringlar ular shomni fath qiladi ular bilan sulh qilaveringlar dedi biz kitoblarimizda kelgan ular albatta g'olib bo'ladi dedi bular chiqib ko'radilarki ne ko'zlar bilan ko'rsinki haqiqatda mana shu ta'riflar bor la ilaha illalloh muhammad rasululloh bayroq qora bayroq xolid ibn valid turibdi oldida So'ngra bular o'zlarini amirlarini oldiga bordilarda hakimlar aytgan gapni aytdi. Hakimimiz mana bu mana bu gapni aytdi, aytganidaqa chiqdi. Bilasiz, bu odam yolg'on gapirmaydi. Bu odam ilmli inson. Shunga keling biz sulh qilaylik ular bilan dedi. Deganda ularda amirlar aytdiki, menga bir kun muhlat beringlar, men fikr qilib ko'ray dedi. Va bir kecha fikr qilib yotdida o'yladiki, bular hammasi taslim bo'ladiganga o'xshayapti xalqim. Agar bular hammasi taslim bo'lsa, bitta o'zim nima ham qilardim dedi-da, u sulh qilishlikka azm qildi u ham. So'ngra ertalabda yana hamma qavm yig'ildi-da, amirlarning oldiga kelganda amirlar aytdiki, nimaga azm qildinglar deganda hammalari biz sulhga dedi. Deganda bularning amirlari ham aytdiki, men ham sizlarni bittalarman dedi. So'ngra Xolid ibn Validning oldiga bular o'zlarining mashoyixlarini chiqardilar, qariyalarini chiqardilar. qariyalari Xolid ibn Valid oldiga keldilar. Xolid Xolid ibn Valid ularni yaxshi kutib oldi. Chiroyli mehmon qildiki, to'yinki mana bu agar, ya'ni biz 3 ta shartni hamma qo'yib kelyapti bular. Yo islomga kirasizlar, yo jizya berasizlar, yo jang deyapti. Ya'ni kishi islomga kirsa ham yaxshi munosabatda bo'lishligini, yoyinki islomga kirmasa-da, lekin agar sulh qilib ular jizya beradigan bo'lsa, unda ham yaxshi munosabatda bo'lishligini bildirib qo'yishlik uchun ham Xolid ibn Valid ularni yaxshi kutib oldi. Va bu mana bu xabar keyingi shaharlarga, ya'ni Arkadan keyingi u yerdagi Suxna degan, e, Qidma degan shaharlarga ham yetib borsin. Ularda egalariga yetib borsin, biz qilayotgan ishimiz deb ular chiroyli kutib oldilar. So'ngra u shayxlar xursand bo'lib qaytdilar, ya'ni sulh qilishdi, kelishdi, qaytishdi. Undan keyin Xolid ibn Valid keyingi shaharga bordilar. Keyingi shaharga ana shu Suxna Suxnadagilar ham bilan kelishdilar. Ular ham kitob nima qildilar? O'zaro kelishdilarki, sulh qilib, jizya e, berib turishga. Undan keyin Qidma shahriga bordilar. Qidmani ham ana shu amiri aytdiki, o'zini qavmi nafarlarni yig'dida, mana sizlardan oldingilarda ham bu hammasini yengib kelyapti Xolid Valid, jang qilganlar yengyapti. Jang qilmaganlar bilan sulh qilib kelyapti. Yaxshi munosabat bo'layotgan. Kelinglar biz ham yaxshi bilan sulh qilaylik-da dedi. Agar rumliklar keyinchalik g'olib bo'lib ketsa, buzamiz sulhni. Agar g'olib bo'lmasa, biz omonda yashayveramiz deydi. Bular ham Xolid ibn Valid kelib ulgurmasdan Qitma shahriga chiroyli qilib o'zlarini ziyofatxonalarini uyushtirishib, ziyofatlar uyushtirib kutib olishdi Xolid ibn Validni. Biz sulhga tayyormiz deb. Qo'llarini ko'tarib turishdi kelishiga. Endi kelishdi, bular bilan ham Xolid ibn Valid nima qildi? 300 uqiya tilla bilan berturishlik evaziga sulh kitobatini yozib ketishdi. <clears throat> So'ngra Xolid ibn Valid Havron shahriga yo'lga chiqdi. Keyingi shahar Havronga yo'lga chiqdilar. Endi mana shu o'rinda kameramizni endi Omir ibn Tufayl qaratamizda. Kim edi Omir ibn Tufayl? Abu Baydaga xatni jo'natib yuborgan edi Xolid ibn Valid Omir orqali. <clears throat> Xatni olib ketgan elchi chopar edi Abu Baydaga ibn Jarroh roziyallohu anhu ga. Xo'p, Omir ibn Tufayl xatni Abu Bayd ibn Jarrohdan oldiga olib bordi. Abu Ubayda mana bu hatto olib o'qigandan keyin kuldilar, tabassum qildilar. Ya'ni bu hatto nima yozilgan edi? Bu kishi amirlikdan boshlatilgan Xolid ibn Valid amir bo'lgan edi. Alloh rozi bo'lsin bo'ladi, xilosni qarangda. Kuldi, tabassum qildida va aytdiki, men Allohga bo'yin sunib itoat qilaman va uni rasulini xalifasiga ham itoat qilaman. Quloq solib itoat qilaman dedi-da va o'zini nafarlarini quloqsidagilar yig'dida o'zi amirlikdan bo'shaganligini, Xolid ibn Valid kelayotganligini, endi Xolid ibn Valid bosh qo'mondan bo'lishligini xabarini aytdi. Lekin mana bu xat kelgungacha, ya'ni mana bu xatda Xolid ibn Valid yozgan ediki, "Sen joyingda tur tur, men o'zim seni oldinga boraman" degan edi. Odamlaringni ham jo'natmay tur. Shunday to'xtab turgin degan edilarda. Lekin mana bu xat kelgungacha bu kishi 4000 ta otliqni Busro shahriga, Damashqqa yaqin bo'lgan Busro shahriga yuborib yuborgan bo'ladi. Shurahbil ibn Hasanani boshchiligida 4000 mingta askar jo'natib yuborgan bo'ladi. Hop Shurahbil ibn Hasana 4000 mingta otlig'i bilan <clears throat> Busra shahriga yaqinlashgan vaqtda Busroni ular Busra shahrining amiri, boshliqlari Rumis degan odam bo'ladi. Ya'ni bu kishi donishmand va ahli ilm insonlardan bo'ladi. o'zini kitoblarini yaxshi o'qigan, qadimiy kitoblarni bilgan odam bo'ladi bu kishi ham. Va podshohda ishonchli insonlardan bo'ladi. Heraklda, Rum Heraklini ishonchli insonlardan, yaqin odamlardan bo'ladi. U uni atrofiga har yili har yerdan minglarga minglarga odamlar kelar ekan, uni nasihatlarini olgani, ilmlaridan bahramat bo'lgani, hikmatlardan bahramat bo'lgani. Nasorolar. Shunchalik hurmatli inson bo'ladi. So'ngra bular ana shu nimaga yaqinlashgan vaqtda, Busra shahriga yaqinlashgan vaqtda bunga xabar beriladiki, musulmonlar kirib kelayotganligi. Bu aytadiki, hammalar joy-joyda turinglar, shoshmanglar, men to men o'zim ular bilan gaplashib kelmagunimgacha deb, bu o'zi chiqib ketadi. Bu Shurah ibn Hasan qarshisiga o'zi chiqadi. Va chiqadida men amiriylarni xohlayman dedi. Ey musulmonlar jamoasi, amiriylar menga chiqaringlar, amiringlar men gaplashaman dedi. Deganda shunda Shurah ibn Hasana chiqadi. Shurah ibn Hasana bir-biri bilan yo'liqqandan keyin unga savol beradiki, <clears throat> bu Ruma savol beradi. Sizlar kimsizlar deydi. Deganda Shurahbil aytadiki, biz Muhammad alayhisalomni Ya'ni u Muhammad alayhisolamiki Tavrot va Injilda sifatlari kelgan Hoshimiy, Qurayshi, ummiy payg'ambar Muhammad alayhisolamni hisoblarimiz deydi. Rumas aytadiki, Alloh taolo u payg'ambarlarga nima qildi? Qanaqa munosabatda bo'ldi hozir deganda, ya'ni ya'ni Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarga nima qildi? u kishi aytadiki, payg'ambar alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo jonlarini oldi, o'zi huzuriga oldi. Shuni Rumas aytadiki, undan keyin kim sizlarga hozir valiyul amr, kim sizlarni ustinglarda am amir bo'ldi? Kim boshliq ustinglarda deganda Abu Bakr roziyallohu anhu aytib beradi. Atiqa ibn Abu Qahofa ibn Bakr deb Abu Bakr roziyallohu anhu asl ismlari bilan aytib beradi. Shunda u aytadiki, dinim haqli qasamki, albatta sizlar haq ustasizlar dedi. Biz kitoblarimizda topgan sifatlar sizlarda bor. Sizlar haqni ustasizlar va chorasizki sizlar Shom, Iroq yurtlarini sizlar albatta olasizlar. Sizlar egalik qilasizlar yerlarga. Bir kun emas, bir kun barcha sizlar g'olib bo'lasizlar. Bu bizning kitoblarimizda yozilgan. Lekin ey arab birodar, ey Shurahbil deyapti. Meni senga rahmim kelyaptiki, bugungi kunda sizlar juda ham ozsizlar. Biz rumliklar juda ham ko'pmiz, sizlar ozsizlar. To'g'ri bir kun emas, bir kun sizlar g'olib bo'lasizlar. Lekin bugun degan gap yo'q-ku kitobingizda deyapti. Shuning uchun deyapti, meni senga beradigan maslahatim hozir qaytib ketgin deyapti. Men ham jang qilmayman, sen ham jang qilmagin deyapti. O'zimni nafarlarni to'xtataman men ham dedi. Deganda Shurahil ibn Hasan aytdiki, Alloh biz bilan biz g'olib bo'lamiz inshaalloh dedi. Deganda bu aytdiki, "Yo, sen qaytavergin, Abu Bakr meni do'stim, u yaxshi odam. Agar u sen o'rningda bo'lganda u men bilan jang qilmagan bo'lardi" dedi. Deganda bu kishi aytdiki, "Yo'q, sen Abu Bakrning o'g'li bo'lganingdan seni qatl etardi agar mushrik bo'lsang" dedi. Chunki Abu Bakrda ham ixtiyori yo'q, u ham mukallaf. Alloh taolo mushriklarni qatl etinglar degan oyatiga u ham ijobat qiladi dedi. U ham bizga o'xshagan mukallaf oddiy bir musulmonki, u ham o'zini xohlagan ishni qila olmaydi, deyapti. Xohlasa jang qila, xohlasa qilmaydigan holatda emas. Alloh va Rasul aytgan chegaradan chiqa olmaydi u ham. Sen bilan albatta jang qilgan bo'lardi dedi. Shunda Rumas aytdiki, bo'lmasa menga imkoniyat beringlar, men o'zimni borib xalqim bilan gaplashay, ular bilan gaplashayki, balki ular jang qilmasa dedi. Deganda <clears throat> Bu aytdiki Shurahbil, ha, borib ayt, 3 ta imkoniyat bor. 3 xil variant bor. Boshqa yo'l yo'q dedi. Birinchisi, yo islom diniga kirasizlar, yoki jizya berasizlar xor bo'lgan holatda, yoki sizlar bilan biz oramizda jang dedi. Boshqa yo'l yo'q dedi. Shuni yetkazasan xalqinga dedi. Degani bu borib keyin o'zini xalqiga mana bu narsani yetkazdi. U aytdiki, o'zini xalqiga, xalqiga mana o'zingizlar ham kitoblaringizda o'qigansizlar, albatta bir kunmas bir kun musulmonlar kelishligi, sizlar diyoringizda ular olishligi kitoblarimizda yozilgan. Ha Muhammad degan payg'ambar chiqishligi, uni ashablari biz yurtlarimiz olishligi yozilgan. Mana shu kun yetib keldi. Kelinglar taslim bo'laylik. Kelinglar ular bilan sulh qilaylik. Ular bilan biz jang qilishda bardoshimiz yo'q. Mana u oldingi nimada Falastinni janglarda Rubis degan qo'mondonni Herakl jo'natgan 100 ming askari ularni 9 ming askardan mag'lub bo'lgan edi. Bu hammamizga ma'lum. Kelinglar ular bilan sulh qilaylik dedi. Deganda xalqlarning g'azabi qo'zg'ab ketdi-da, sen dedi biz tarafmisan u tarafmisan bizni qo'rqityapsanmi sen dedida beg'ayrat amirlik qilyapsan deb uni o'ldirmoqchi bo'lishdi o'zlarini amirini urmasdi shunda u aytdiki e to'xtanglar to'xtanglar men sizlarni shunchaki bir imtihon qilishni so'radim men sizlar bilanman dedi dedida jangi tayyorgarlikni ko'ra boshladi jangi tayyorgarliklarni ko'rib ana shu jang maydoniga sekin ular chiqib kelayotgan vaqtda shurahib ibn hasana ularni ko'rdiki jangga tayyorlanib chiqib kelyapti darhol o'zini ashoblariga xitob qildi shurahib ibn hasana vaz nasihat qilib shunday dedi. Ey birodarlar, bilinglar Alloh sizlarga rahmatiga olsinki, albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, al jannatu tahta zilali suyuf, jannat bu qilichlarning soyalarining ostidadir deganlar. Va yana payg'ambar alayhisolam aytganlarki, ikki qatra borki, ikki tomchi borki, Alloh taologa eng suyumli tomchilar degan. Birinchisi Allohning yo'lida Alloh uchun ko'z yoshi qilishlik. Alloh uchun yig'lashlik, mana shu Allohning yo'lida yig'langan ko'z yoshdan tushgan tomchilar Allohga eng suyimli tomchi. Ikkinchisi Allohning yo'lida jihodda to'kilingan qonlar Allohga eng suyimli qonlardir, tomchilardir. Shunga ko'ra Alloh taolaga ham ko'zingizlarda yoshini beringlar, ham qoningizlarda beringlar Allohning yo'liga deb da'vat qildi. So'ngra mana bu oyatda aytdi: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatih va la tamutunna illa va antum muslimun." Ey iymon keltirganlar, Allohga haqiqiy taqvo qilishingizda taqvo qilinglar va Allohga musulmon bo'lgan holatda, ya'ni haqiqiy musulmon bo'lgan holatdagina vafot etinglar, Allohga yo'liqinglar musulmon bo'lgan holatda. degan mana bu oyatni o'qidida, so'ngra o'zi ham hamla qildi musulmonlar ham rumliklarga, ya'ni Busro egalari, Busro shahrini egalariga, Busrolilarga hujum qildirar bular. Ya'ni Busro shahri Rumlilarga itoatda etdi. Busro qo'shinlariga bular hujum qilishdi. Abdullah ibn Adi aytadiki, ikki qo'shin dedi, mana shu vaqtda bir-birimizga yo'liqdi dedi. Biz 4000 ta edik, ular 12000 ta edi dedi. Jang qattiq qizib ketdi dedi. Jang rosa qizigan bir vaqtda dedi, biz ana shu vaqtda Shurahb ibn Hasanani osmonga qo'llarini ko'tarib duo qilganligini ko'rdik dedi amirimiz dedi. Ey Allohim, o'zing Muhammad al-Islomning ummatiga nusrat bergin, o'zing bizlarga Allohim yordam bergin deb duo qilayotganligini ko'rdik dedi. Bu qo'lini tushirib ulgimasdan dedi, uzoqdan takbir ovozlari kelayotganligini ko'rdik biz dedi. Uzoq takbir ovozlari bilan yordam kuch kelayotganini ko'rdik dedi. U kim edi u? Uzoqdan qo'shinlar kelyapti, oldida ikkita chavandoz chopib kelar dedi. Shuni bitta chavandoz baqirib kelardiki, Ey Shurahbil ibn Hasana, Allohni beradigan nusrati bilan, Alloh o'z diniga beradigan nusrat bilan xushxabarlashgin. Mana senga yordamchi kuchlar kelyapti. Men chavandozlarni chavandozi, qo'rqmas, qo'rqmas, botir, ya'ni kofirlarga shiddat soladigan Xolid ibn Validmanda kirib kelardi. Ya'ni Xolid ibn Valid o'zi bilan yetib kelgan bo'ladi-da mana shu yerga. va ya uni Xolid ibn Validning yonida esa Abdurrahmon ibn Abu Bakr Siddiq, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu o'g'li bo'ladi. Ikkalasi o'zlarini guruhlari bilan, katibalari bilan yordam kuchi bo'lib kirib keladi. Jang maydoniga shunaqa tezlik bilan kirib keladi, uni ko'rgan rumliklar shoshib qolishadi. Shoshib qoladida, rumliklar ham ovozi pasayib ketadi, musulmonlar ham jang ikki taraf ham to'xtab qoladi. Yordam kuchi shu vaqtda orada fasila bo'ladi. Rumliklar ham jang to'xtatadi, bular ham jang to'xtatadi. Rumliklar ham o'zining tarafiga chekinishadi. Shunda Valid <clears throat> ibn Valid Shurahil ibn Hasanani oldiga kelatdi. ular bilan salom alayk qilib gaplashgandan keyin biroz hol-ahvol so'ragandan keyin aytadiki, "Sen nimaga bu yerga kelding?" dedi. "Sen strategiya jihatidan noto'g'ri o'rin tanlabsan" dedi. Ya'ni bu yer dedi, Busra shahri yo Rumlilarda asosiy porti-ku dedi. Shom iroylar porti bu yer asosiy harbiy kuch mana shu yerda bo'ladi-ku dedi. Sen nimaga bu yerga kelding? G'ururlaning, ozgina 4000 askaring bilan dedi. deganda bu kishi aytadiki, buni hammasini Abu Bayda qildim men emas deydi. Abu Bayda buyruq bilan biz keldik deganda aytadiki, Abu Bayda xo'p, yaxshi inson, niyati xolis bo'lgan inson, lekin jangni sirlarini bilmaydigan insonda dedi. Hatto uslub tanlabdi dedi. Lekin sen shu yerga kelyapsan, endi nima qilamiz? Jang qilamiz endi dedi. Ana shu kecha o'sha yerda qoldik dedi, ertalab tur degan dedi, dushman yana bizga chiqib kelyapti dedi, Busro degilar dedi. Shunda Xolid ibn Valid aytdi-da, darhol hammasini yig'dida, musulmonlar mujohidlar yig'dida va aytdiki, bu Allohning dushmanlari bizni Iroq tarafdan charchab kelganligimizni yaxshi bilishadi. Sizlar ham kecha jang qilib charchaganlar bilatda, endi bizni shu holatimizdan foydalanmoqchi bo'ladi dedi. Kuch-quvvat Allohdan, turinglar birodarlar, inshaalloh g'olib bo'lamiz dedi. Va dedida hammasini to'plab turib ularga jangga da'vat qildilarda, so'ngra o'zini taktikasini qila boshladi. Xolid ibn Valid boshqaryapti bu yog'i jangni endi. o'ng tarafga Rafi' Rafi' ibn Umayrani qo'ydi, chap tarafga Zirar ibn Azvarni qo'ydi. Ya'ni bular yetuk chavandoz qo'mondon insonlarda hammasini oldi oldilab qo'yib yana o'zini pozitsiyalarini oldi Xolid ibn Valid. Shu vaqtda dushman tarafdan chiqib kelar ekan bu busrolar chiqib kelgan vaqtda ularni birinchi o'g'li Amira chiqdi. Kechagi Rumas yana chiqib kelyapti. Oldiga chiqdi-da uni deyapti ustida kiyib olgan zinatli kiyimi, yoqut tillodan iborat liboslari bor edi. shunday yaltirab turardi. Ko'zni qamashtirib turardi. U chiqdi, men qavmiylarda amirini xohlayman dedi. Menga amiriylar tushsin dedi. Deganda Xolid ibn Valid uni oldiga chiqdi. Xolid ibn Valid chiqqanda ikkalasi yo'liqqan vaqtda Xolid ibn Valid qarab, "Sen kimsan?" dedi. "Sen mana shu guruhning amiri senmisan?" dedi. Deganda Xolid ibn Valid aytdiki, "Shunaqa deyshadi dedi. "Meni amirim deyshadi dedi. "Modomiki men Alloh va Rasulining itoatida bo'lsam, lekin Alloh va Rasulining itoatidan chiqib ketadigan bo'lsam, ular ustida hech qanaqa meni amirligim yo'q" dedi. Shunda Ruma aytdiki, "Men rumlilarni aqlli insonlardanman Hakim, donishmand insonlardan biriman. Va bilasanki, aqlli insonga haqiqat qorong'i bo'lmaydi. Aqlli inson aqlini ishlasa Alloh taolo unga ko'rsatib qo'yadi haqni deyapti. Shuning uchun ba'zi beradigan savollarim bor senga dedi. <clears throat> Biz kitoblarimizda topganmizki, sobiq kitoblarimizda o'qib, ilm ilmlarimizda shunday ilmlarga yetishganmizki, kitoblarimizda Makkadan bir Hoshimiy Qurayshi bir payg'ambar chiqishi kerak. Ummiy bir payg'ambar chiqishi kerak, uning ismi Muhammad ibn Abdulloh bo'lishi kerak. Bizning kitoblarimizda Injilda kelgan uni ta'riflari. Shu odam sizlar kiminglar bo'ladi deganda, payg'ambarlar bo'ladimi deganda, vallohi u kishi bizning payg'ambarimiz dedi. Alloh qasamki u kishi bizning payg'ambarimiz dedi Xolid ibn Valid. U kishiga Alloh taolo kitob nozil qilganmi dedi? Ha, Alloh taolo Qur'onni nozil qilgan. Ya'ni Roma aytdiki, sizlarga Alloh taolo ana shu Qur'oni Karimda arada harom qilganmi dedi. Deganda Xolid ibn Valid aytdiki, ha, man sharibaha haddadnahu va man zala jalladnahu va in kana muhsinan rajamnahu. Kimki aroq ichadigan bo'lsa, unga biz had beramiz. Kimki endi zina qiladigan bo'lsa, agar u bo'ydoq bo'lsa, uylanmagan bo'lsa, ha? Unda biz nima qilamiz? Darra beramiz. Agar endi u uylangan, oilali bo'lib turib zina qilgan bo'lsa, uni toshbaron qilamiz dedi. Sizlarga Alloh taolo namozni farz qilganmi dedi? Ana shu kitobida. Ha, bale, Alloh taolo bizga 5 mahal namoz farz qilgan kecha kunduzda. Ya'ni Alloh taolo sizlarga jihodni farz qilganmi deganda Xolid ibn Valid nima qilib biz bu yerda dedi. Alloh farz qilgan shu yerda sizlar bilan jang qilib turibmiz dedi. Deganda u aytdiki, Rumas aytdiki, Allohga qasamki, sizlar haqni ustasizlar dedi. Sizlar haqda ustasizlar. Men sizlar haqingizda qavmimni ogohlantirdim kechagina ham. Bular haq baribir biz ustimizdan g'olib bo'ladi. Bir kunmas bir kun desam ham, ular dedi menga quloq solmadi, meni o'ldirmoqchi bo'lishdi dedi. Deganda Xolid ibn Valid aytdiki, <clears throat> albatta biz g'olib bo'lamiz inshaalloh dedi. Biz albatta g'olib bo'lamiz deganda bu kishi aytdiki, yo'q, baribir biz rumliklar ko'pmiz, g'olib bo'lishinglar qiyin. Bir kun emas bir kun g'olib bo'lishinglar aniq to'g'ri, lekin bugun emas-ku. Shuning uchun siz qaytib ketaveringlar dedi yana. Deganda Xolid ibn Valid aytdiki, qaytmaymiz dedi. 3ta aytilgan 3 kechak kecha ham aytgan 3ta narsani yana aytamiz dedi 3ta holatdan boshqa holat yo'q dedi yo islomga kirasizlar yo jizya yo jang dedi deganda rumus aytdiki men to'g'risi men sizlarni haqliklaringizni bilaman men iymon keltirmoqchiman o'zi dedi deganda Xolid ibn valid aytdiki ayt ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammad rasululloh ayt joni yomonda qoladi biz tarafga o't dedi deganda aytardim-u, lekin dedi meni oila bola chaqam ularni qo'lida qatl etib ularni o'ldirib yuborishlardan qo'rqaman dedi dedi. Shunga yana menga imkoniyat bering dedi, men qavmimga borib yana bir gaplashib ko'ray dedi. Deganda Xolid ibn Valid aytdiki, hozir men senga dedi, shunday qaytib ketadigan bo'lsang, ular gumon qiladi dedi. Kelishib olganga o'sha qolamiz dedi. Shuning uchun hozir dedi, nimani ko'rsataver dedi. Rost urishaver men bilan dedi. Men seni o'ldirmayman dedi. Senga jang san'atlarini senga va ikkala toifaga, musulmonlarga ham, kofirlarga ham ularga ko'rsatib qo'yaman, qana jang qilishingni dedi. Unga shunday jangni sirlarini shunaqa ko'rsatdiki, ochib berdiki, Xolid ibn Valid, ya'ni bu kishi Allohni qilichi edi. Ikkalasi ana shu yerda biroz jang qilishdi. Xolid ibn Valid shunday jang san'atlarini ko'rsatdiki, ikki taraf lol qoldi. Rumliklar ham hayron qoldi. Bu kishining jangi san'atini ko'rib. So'ngra uni o'ldirish kerak bo'lgan o'rinda o'ldirmasdan, "Bor, endi ketdi" dedilar. u qochib rumsga ham qochib ketdi o'zini tafallay shoshib ketdi o'zini tarafiga borganda o'zida so'radi nima bo'ldi deganda o'limdan kelyapti o'limdan dedi e qavm yana aytaman dedi taslim bo'linglar dedi biz ularga mag'lub bo'lamiz taslim bo'linglar ular bilan kelishinglar sulh qilinglar deganda qavmini achchig'i chiqib ketdida sen yana ikkinchi marotaba bizga shu gapni aytyapsan bor qasringa dedi sen bizga amir emassan qaytib dedi bor qasring kirib ket dedi sen bilan keyin gaplashamiz jang tugasin gaplashamiz deb o'zlariga dirjan degan odamni o'zlariga boshliq qilishib oldi seni jang tugagandan keyin agar biz g'olib bo'lsak, albatta seni o'zlarimiz ustimizga amir qilamiz seni Derjan. Shuning uchun dedi, bizga hozir bir jangningni bir qo'rqmaslik shijoatlaringni ko'rsatginki, Rumda Hiraqli albatta seni talab qilamiz. Bu kerak emas bu amir bizga deyishdi. Rumasdi. Deb uni saroyga kiritib yuborishdi. So'ngra bular jangga chiqishdi. Oldiga derjon boshligida chiqdi. derjon yana birinchi bo'lib derjon oldiga chiqdi. Yakka-makka olishuvga chaqirdi. Xolid ibn Valid. Degani Xolid ibn Valid chiqmoqchi bo'lib turganimda Abdurrahmon ibn Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Abu Bakrning o'g'illari Abdurrahmon aytdiki, men chiqaman dedi. Siz qadringizni tushirmang unga chiqib dedi. Ya Xolid dedi, men o'zim chiqaman dedi. Dedi Abdurrahmon chiqib ketdilar. Chiqib ketdi, ikkalasi biroz qattiq jang bo'lgandan keyin u orqaga chekinib qochib ketdi derjanam. U ham qochib ketdi. Qochib ketdi, o'zini qavmiga bordi-da, qavmiga borib turib qavmiga borib turib hammamiz hujum qilaylik dedi-da, toqat yo'q, ular haqiqatan kuchli ekan, yakka olishsin dedi-da, ikki taraf yo'l qilib ketdi. Qattiq jang bo'layotgan vaqtda ular keyin biroz jangda bir soatcha turib berishdi dedi. Bir soatcha jang bo'ldi dedi, keyin orqaga qochib ketishdi. Qochib o'zlari qo'rg'onlarni ichiga kirib, qo'rg'onlarni, qo'rg'onlarning ichiga kirib bekinishib oldi. Bu qo'rg'onlariga bekinib olishgan vaqtda tunda kechasida ana shu yerga atrofiga, qo'rg'onning atrofiga Xolid ibn Valid payra qo'yadi. mingta chavandozni kechasi uxlamasdan ana shu payraq chiqishlikka buyuradi. Qolgan musulmonlar dam oladi, mingtasini shu kechasiga payraq qo'yib qo'yadi. Ularni boshlig'i qilib Abdurrahmon ibn Abu Bakrni qo'yadi. Va tunda qorong'i vaqtda Rumas, ya'ni boyagi birinchi amirlari chekinib qasrga kiritishardi yu shu kechasida chiqib keladi. ya'ni chiqib aytadiki, men Xolid ibn Valid bilan yo'liqishni xohlayman dedilar, ki buni Xolid ibn Validda oldiga olib keladilar. Mana shu suhbat keyingi darsda o'tamiz inshaalloh. www.sodiqlar.info